Значи, најдобар начин да, да ја заокружиме оваа серија е со Христа. Па да почнеме во Римјаните 5.19, ќе го прочитаме на најпред стихот, 5.19. Зошто како што со непослушноста на еден човек мнози настанаа грешници, така и со послушноста на еден, еден со голема буква, мнозина ќе станат праведни. И некои велат дека Господ не е фер, е вчера се навративме уште еднаш на падот на Адам и Ева. Некои велат дека Господ не е вер затоа што заради непослушноста на еден, во случајов се мисли на Адам, мораме сега ние денеска сите да страдаме. И велат, па не е верта. Што сум јас сега виновен за Адамовиот пат? Но некако тие, таквите, како да очитаат само првиот дел од стихот. Што вели вториот дел од стихот? Преку послушноста на еден, сите ние ќе се оправдаме. Ова, ова звучи наистина прекрасно. Значи, не читајте го само првиот дел стикот. Поради послушноста на еден, поради послушност, непослушноста, се извинувам, на Адам, сите ние сме осудени, осудени се, значи, сите луѓе, но така и преку едно праведно дело, <laughs> се извинувам, 18 <laughs> стик го читам, но што како што со непослушноста на еден човек, 19, Мнозина да станаа грешници, така и со послушноста на еден, мнозина ќе станат послушноста на тој еден, на вториот Адам, односно на Христа. Денеска ќе видиме, да, да, да, значи се мисли на Исус, затоа што целиот текст овде а, прави паралелизам меѓу Адам првиот Адам и Исус како втори или последен Адам. 12 стих, значи, од пета глава Римјаните, вели Затоа, како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта, така смртта помени на сите луѓе, зашто сите сгреши. И наистина, гревот на Адам, тој прв грев, има далеко сежни последици, кои што ден денеска ние ги чувствуваме. Преку послушноста на тој еден, сите ние стануваме праведници. Затоа реков, колку е битна послушноста Христова. Без неговата послушност, внимавайте, тој се даде себе си, како жртва на крстот. Меѓутоа, што ќе беше ако не беше послушен во текот на својот живот? Немаше да вреди таа негова жртва. Немаше спасение, да. И сега да видиме денеска, ќе имаме за, за цел да видиме каква беше Христовата послушност. Ке читаме најдепред цитат од Копнежот на вековите, како прв цитат, има неколку. Сатаната Божиот закон на љубовта го представува како закон на себичност. Тој објавува дека ние не можеме да ги послушаме неговите правила. Тој го обвинува Творецот за падот на нашите прародители и за сите страдања што настанале, наведувајќи ги луѓето Бога да го сметаат за зачетник на гревот, на страдањата и смртта. Колку е перфиден Луцифер. Да, промена на тези. Вчера, кавате, зборувавме на таа тема во едно такво обшество денеска живееме. Промена на тези. Криминалецот го нарекува другиот криминалец и така натаму и така натаму. Така и гјаволот го правил, така започнува небото. Исус е, требало да ја разоткрие оваа измама, да ги расчисти работите. Како човек, тој требало да покаже пример на послушност. Значи, меѓу другото, не само што дошол нели, да се положи, да го положи својот живот, без чие што нели, пролеана крв нема спасение за никој грешник, туку и да покаже пример на послушност како човек, како еден од нас. Поради тоа зел на себе наша природа, и поменал ни нашите искуства. Како би бил инаку пример Исус за нас, ако тој поменал ни сите тие искуства како Бог, како Супермен, да кажам така. Мислам, би бил за нас како Супермен. Сите ние сакаме да летаме, ама не можеме. Поради тоа зел на себе наша природа и поменал ни нашите искуства. Затоа во се мораше да стане сличен на своите браќа. Евреите 2.17 кога би морале ние да поднесеме макар и една ситница, што Исус не ја поднел, внимавете, кога ние, секој од нас, би морале да поднесеме макар и една мала ситница, која што Исус не ја поднел, сатаната заради таа ситница би тврдел дека Божјата сила е недоволна за нас. Значи, таа мала ситница би била доволна да сатаната е, ги брани своите ставови. И победи во тоа. Поради тоа, Христос во се бил искушан како и секој од нас, како и ние, евреите 4.15. И требало и морало да биде во се искушан, за да биде вистински пример за нас, и да покаже дека и ние можеме преку Божја сила. Тој поднел секој искушение на кое сме изложени ние. Може ќе рече некој пат, како сега тоа, секој искушение. Па немал он смарт телефон, па или интернет достапен, па за да може ете да биде кушан, како што ние денеска сме кушани. Видете, преку оние искушенија во пустината, кај што бил искушан и на горвоста на очите, и на желбата на телото, и на, како беше, горвоста на очите, желбата на телото и и едно нешто имаше. Како и да е, преку тие три бил искушен во се, можеме да кажеме. Навистина во се. Без разлика дали е, ја немал таа достапност е, во наше време на гревот, сепак бил искушен во се. Тој во своја корист не употребил никаква сила што не е ние дарежливо понудена и нам. Значи, тој не се користил, користил со некаква си божествена сила одложил тоа се. Бил во наша човечка природа и поднел во наша природа. Како човек се соочил со искушението и го совладал со силата што му била дадена од Бога. Тој вели, мило ми е, Господи, да ја извршувам волјата Твоја, законот Твој го носам длабоко во срцето. Еве зашто Исус успеал. Да кажеш, мило ми е, Господи, да ја творам Твојата волја, тоа значи дека на вистина ти ја омилел. Господ ти ја омилел законот и ти омилеало да ја твориш неговата волја, не својата. Дојака правел добро и ги лекувал сите оние што ги ујадил сатаната, тој јасно им укажувал на луѓето на карактерот на Божиот закон и на природата на својата служба. Неговиот живот сведочи дека и ние можеме на ист начин да го послушаме Божиот закон. Значи, неговиот живот, уште еднаш, сведочи дека и ние можеме на ист начин да го послушаме Божиот закон. Исус бил вистински пример. И нема изговор за, за било кој од нас да каже, е, не можам јас. Исус бил нешто повеќе од нас. Па не, Исус бил во нашата природа. Инако не би бил пример за нас. Инако, инако гјаволот би имал еден куп а, <clears throat> работи со кој што би можел да да се изговори Христос дошол на земјата, ова е друг цитат од знаци на времето, списанието. Христос дошол на земјата, зел човечка природа и се поставил како представник на човечкиот род, за да докаже во борбата со сатаната дека човекот, како Божио создание, доколку одржува постојана заедница со Отецот и Синот, може да биде послушен на секое божествено барање. Само така можел да докаже дека и човекот може во заедница со Бога, како што тој ја имал заедницата. Да читаме во Филипијаните втора глава, оние секојаш убави стихови за читање. Филипијаните втора глава. Од 6 до 8. Кој се мисли на Исуса, иеко во Божие обличие, не го сметаше како грабното тоа што е еднаков со Бога, стик кој што кажува многу јасно, децем дека Исус е еднаков со Бога, туку се лиши сами од себе и зеде обличие на слуга. Тој, кој што беше во Божие обличие, се лиши од сами од себе. Зеде обличие на слуга, на човек, станувајќи сличен со луѓето, И откако се најде во лик како човек, тој се понизи сами од себе и стана послушен до смрт. Дори и до смрт на крст. До самата смрт, до крајот, Исус беше послушен во се. Внимавајте, овде е стико што вели. Како основа на таа негова послушност е и понизност. Не може човек кој што е пон со себе, да се покори, да му се покори на Господа, да биде послушен на тој начин да добие и дух свет и да добие и сила за еден а, а, богат, послушен, духовен живот. Се понизи. Но Исус и самиот, иако Бог, иако оној кој што го запишал законот, морал да се учи на послушност. Чи се родил како човек и морал уште од детството не стие, значи први обично велиме, најбитни години, морал да се вучи на послушност. Евреите 5.8, слане до Евреите, 5 глава, 8 стих, стои баш тоа запишено. Иако беше син, че Божи син, ја научи послушноста од она што го претрпе. Исус учеше, значи, да биде послушен. И не е случайно се роди во семејството во кое што се роди. Кај Јосиф и кај Марија. Едно богобојазливо семејство, богобојазливи луѓе кои што многу добро го поучи во Словото <clears throat> и во послушност. Вели еден друг цитат. Истата послушност, која што Исус ја покажал спрема својот небесен татко, се бара и од човекот. Човекот не може да победи во искушенијата ако кон неговите човечки способности не се приклучи божествената сила. Никој од нас сам не може да повери. Така било и со Христа. Доаѓајќи на светот, тој, на Отецот, не му се покорувал како Бог. Значи, Исус не му се покорувал на Отецот како Бог, кој привремено се наоѓал во подредена положба. Че значи, привремено зел човечка природа, па привремено сега е Бог, па му се така, на тој начин му се покорувал на Господа. Не. Туку на светиот Божи закон му се покорувал како човек за да на тој начин биде наш совршен пример. Само така може да биде пример. То совршен. Господ Исус го премостил јазот, кој поради гревот настал меѓу човекот и Бога. Тој повторно ја воспоставил врската меѓу небото и земјата, меѓу ограничениот човек и бесконечниот Бог. Христос како искупител на светот ги држал Божите заповеди на истиот начин на кој човекот може да ги држи. Совршен пример но и оној преку која што, чија што послушност можеме да се оправдаме и да бидеме и ние послушни. Еве да, иако нема многу извештаи околу неговите рани години, значи на детството и младоста, сепак доволен е овој стих. Што има Библијата да зборува сега за тоа како он секојдневно бил послушен на својот татко земски, иако не му бил татко Јосиф, а, одел во дрводелската работилница и работел, и извршувал сите тие обврски, како што едно послушно дете и младич може да го прави тоа. Затоа може да чите да го копнеш на вековите малку пообширно, но доволен е стикот во Лука 2.52. Лука 2 глава 5 стих. Библијата ова го кажува. А Исус напредуваше во мудрост, во растењето и во благодатта пред Бога и пред луѓето. прочитам още еден цитат пред да прочитам еден друг стих. Само Дали го имам запишено? Значи, да, ова беше Лука 2.52. Аха, предходниот стих. Ова е во контекст на на негова 12 годишна возраст, која ќе го изгубат, а ќе се најде во храмот, нели, ќе и поучува таму самите свештеници. Што им веле Исус која ќе го најдат, Јосиф и Марија? 51 стих. Слезе со нив и дојде во Назарет и им беше послушен. Аха, но и предходно им вели дека зошто ме барате, зар не знаете дека јас треба да бидам во она, во кое што е на мојот татко, значи треба да ја творам неговата воља. Им наговестува дека <laughs> кога ќе дојде а, денот, на 30 години ќе почне, почне службата, затоа што за тоа всушност и е дојден. Но тие, вика, не го разбра збора што им го рече, и потоа вели, и слезе со нив, и дојде во Назарет, и им беше послушен. Кратко и јасно. И подоа се надоврзува на ова, во 5 стих, напредуваше во мудроста, во растењето, во благодата пред Бога и пред луѓето. Тоа беше неговиот детски живот, тоа беше неговиот младешки живот. Беше послушен, беше послушен на родителите, беше послушен и на небесниот отец. И своите родители биле сиромашни и зависеле од секојдневната макотрпна работа. Бил запознат со сиромаштвото, со самооткажувањето и со скудноста. Ова искуство било негова заштита. Во неговиот трудолюбив живот – немало мигови на безделничење, за да го повикаат искушението. Че бил трудолюбив и бил секој ден вработен, работел. Тоа е еден, една многу мокна алатка за да одбиете многу искушенија, затоа што кога безделничите, е тоа гјаволот ки ви најде, ти ви стави 300 мисли во главата и може многу полесно да паднете на искушение. Немало безцелни часови во неговиот живот, што би му отвориле, што би му ја отвориле вратата на а, порочното дружење. Колку што било можно, тој му ја затворил вратата на искушувачот. Ниту за работувачката, ниту за доволството, ниту одобрувањето, ниту прекорот не можеле да го наведат да се согласи на лошо дело. Може да рече, ќе работам турбо, да заработиме поише, сиромашни сме. Меѓутоа, тоа за него не било битно. Значи, ниту заработувачката, ниту задоволството, значи, со поголема заработувачка, поголеми задоволство нормално. Знаете, аз шо би рекол, мислам, тоа го кажувам во приватни разговори, а, може би некој ке не се сложи со што ќе го кажам. Денеска збеснати се луѓето, на вистина, по задоволство трчаат во странство да заработат, значи да не се да не ме свати некој погрешно во се тоа што ќе кажам ова моје мислење, да заработат повеќе пари, пари кои што не можат тука да ги заработат, зошто? Што, демека, не можат со 200 евра да преживеат во Македонија? Можат или не можат? Може ли да се преживее со 200 евра во Македонија? 300? Ја не, викам, ја не викам дека се доволни. Меѓутоа, пред се во прашање си задоволствата. Да порано се градеше куќа, па јас знам, луѓето градеа куќа по 10 по 15 години сега сакаат преку ноќи куќа да имаат и коли да имаат и се да имаат, сите задоволства да им се во рака. Тоа е друга тема. Јас велам дека и со 200 и со 300 евра може да се живее скромно, но може да се живее во Македонија. Се зависи. Океј, јас зборувам за јас зборувам за една плата за на еден човек, значи а, нормално е добро е да е двајцата работат во семејството. Кога би бил само едниот, малку потешко, тоа е точно. Точно, но во прашање се задоволството, во прашање е еден живот кој што ѓаволот го наметнува, значи тој западен живот дојде и кај нас, каде што <laughs> ќе влезете во супермаркет, зато денски имате големи, огромни супермаркети, кај што ќе влезете и ќе се изгубите. Сте тргнале да купите пет работи, ќе излезете со цела корпа. Ајде да се подсетиме како беше во социализмот, ај која сме веќе на таа тема, така беше. Продавниците беа со основните продукти, горе-доле, така по нешто, па дури и на бонове еден период купувавме прашоци, тамо чекавме ред за прашок, за за зејтин, за а имаше пари, да. <laughs> имаше пари, немаше што да се купи. Да, но не, не ме пратите. Значи, ова потрошувачко обштество во кое ше живееме, затоа се вика потрошувачко. Те мами да трошиш, да фрлаш пари и за тоа што треба и за тоа што не треба. Тоа е факт. Не само што имало пари, туку денеска има еден куп задоволства и дјаволот те мами на сите страни. И после немало пари. Морале сите да имаат Samsung, не знам тамо кој, шеска, седмица, iPhone, да, или било што. Не, не мора. Не мора, може и со алкател. <laughs> така ли е трече? <laughs> Океј, okay, мислам, немам ништо против, не, не ме сваките погрешно. Значи, само се надоврзвам на ова. Значи, тој му ја затвора, вика, вратата на искушувачот, ниту за работувачката, Ниту задоволството, ниту одобрувањето, ниту прекорот не можеле да го наведат да се согласи на лошо дело. Е сега, пошто не можам јас тука да обстанам, сега не знам тамо ќе лажам, ќе правам бугарски пасоши, ќе одам на, на, на запад. Не, ништо од тоа не можело да го натера да се согласи на лошо дело. Бил мудр да го препознае злото, а силен да му се спротистави. Христос бил единственото безгрешно существо што живеело на земјата, затоа преку неговата послушност можеме да станеме праведни, затоа што тој бил единственото безгрешно существо што живеело на земјата, иако рече си 30 години живеел меѓу порочните жители на Назарет. Читајте да видите кое место било Назарет. Как, какво а, не а, од Назарет излезе нешто добро. Затоа што бил познат Назарет по лошотилок, по зло. И вели, значи 30 години живеел меѓу порушните жители на Назарет. Овој факт е укор за оние што мислат дека неизволканиот живот зависи од местото, од богатството или од напредокот. Да, многу потешко е во градовите. Елен Вајд го вели тоа, кај што злото е насекаде околу. Многу потешко е. Ама еве, Овој случај со Исус, иако Назарет бил мало место во тоа време, меѓу таков зол народ се одржал, издржал и бил послушен во се, е вели укор за оние кои што мислат дека може би треба да <laughs> јас често пати знам да кажам, мада нека пуст остров, кај што нема никој жив, со семејството само и нема искушенија, нема ништо и ама не е тоа тоа. Поентата е да ги победиш искушенијата, да си тука. Значи можеме сите ние да се замонашиме, да избегаме од овој свет и да живееме таму негде на планина или на некој прекрасен предел од Македонија. Но не е тоа Божја воля, така е. Меѓутоа сака да го кажам тоа дека не можеш ти така да ги победиш искушенијата, ти треба да се соочиш со нив. Тоа е победа. Јас ќе ви спомнам за еден, еден наш брат, еве ќе кажам, а, кој што викаше дека, мислам, он сметаше дека, нели, нормално телевизија не треба да се има дома и точно знаеме какво зло знае да биде телевизорот. Денеска, иако интернетот уште поголемо, затоа што ако на телевизорот имате, еве, 100 канали, на интернетот имате илјадници и милиони канали, кај што би можеле да отидете или да паднете во искушение. Но истиот тој <laughs> дома немаше телевизор, всушност имаше, му беше замоткан таму во некој кебиње, не знам, тргнат настрана, значи да не. Меѓутоа истиот тој која ќе додеше кај мене и ако начекаше телевизор пуштени, овака целиот. Ќе се исклучеше запнат со, со цело внимание во телевизорот. Сега јас не велам дека дали му е победено тоа или не, не се задржувам на тоа, меѓутоа само да кажам, не се победува така искушение, ви треба да се соочите. Ај ќе тргнеме се на страна, точно е, треба да а, колку што можеме да не се ставаме во искушение. Меѓутоа, дали сме го победиле тоа, ако не сме го победиле, доволно е да го имаме во мислите и што? Што се тоа? Како што вели брат Зоран, најтешко е тој дел, во мислите да бидеш чист. Ако тука си во ред, тоеш нема проблем со ништо друго. Еве, времето ни одминува и Добро, може би така требаше оваа тема, ќе завршиме вечер. <laughs> така требаше, да. Веројатно. Обично имам навика, значи, треба да се учам малку од Јани. <laughs> може би гледа горе, не е битно, и да не гледа, и да гледа. А, јас имам маана, а ако имам спремено тема, темата може да трае и саат време, ја ќе ја набијам, ако треба и побрзо ќе зборам и ќе кажам се, меѓутоа он може да ја различи во три теми да ја одржи. Јас тоа некако го немам како навика, а еве денеска ми беше потребно, веројатно така ме водеше Духот Свети да вториот дел остане кој што повеќе изобилува со стихови, да го разгледаме значи, таа Исусова послушност во разни ситуации, како одолел на искушенијата и останал послушен, тоа ќе разгледаме вечер. Па тука јас би завршил, ќе продолжиме вечер со темата.